Kimsa kaj capítulo. Suchurunapa sanoyasqanmanta. Hupunchawmi tardico tresta Dios y orata, Pedroan Juan temploman rirqaku. Chaymanmi sapapunchaw pone nasis hangmanta Juan suchurunata. Sumaqwan sutichasqanku paita churai coptinkum, iay manta, limosnata mañako. Tawan Juanta temploman yaykuchkaqta chay suchu mi limosnallayki, nispa Chay mi paikuna suchuta jawarayarurjako, inaptinmi Pedro nerja. Jawawaiko, nispa. Suchuñataqmi paikunata jawarayarja, imallapas quykunankuta suyaspan. Pedroñataqmi nerja. Manam kanchu joreipas nita quillqaypas aswanja kapullaytam mhoiki. manta ka Jesucristo tempia puri. Chainata nispa, Manta ikuspa hapikuspa kalpan chakinkuna hinaspa chakimujunkuna kallpanchakururja. Hinaptinmi mi Hukta huk tapawarispalla qallaykurja Paikunawang mi templuman yaykurja puristin kachasting, hinaspa Dios talabastin. Chaymin por puriktaña hinaspa Dios alabactaña rikuspanko, mainam imaynam chayrunaqa, sumaqwan sutichasqanku templopa punkunpi tiyaykuspan limosna mañakuq nerota Limosneruta por rikuruspankum, mana imanaytapas admira admirakurqaku. Salomón su tío Hatton Portalpi Pedro Cháis Chay sanuyaroh sochurunam, Pedro tawan Juanta mana kacharispa hatikacharja. Inaptin y admirakuspanku paikunaman huñunakururjako, Salomon pa nimpi. Pedro ñatagmi amusjankuta jawarispan Israel pa mirainin masillaikuna. Imanas hatag admirakuchkankichik, y ñuqaykutaqa yawachkankiko, Manam mantachu, utaq Dios servij kaspaikuchu kairunataha purirachiniko. purirachiniku. Aswanja abulonchik Abrahampa, Isakpa hinaspa Jacopa dios kikin atun atuncharqa, en Jesusta. Paitam autoridad autoridadkunaman kichik, prefecto Pilato harka munaptinpas kichikmi. Jesús mana justo justu timpas, Pilato libra uruna wanyu Hinaspa mañakurqankichik, manta wañuchiqtaraq wanyu chirgan Kichi causa y hukuq Jesusta. causa causa chimorga chayme Jesús kawsarimusqan manta testigo kaniko. Paipasutimpim timpim kay kichik, inas Hinaspa riqsisqaykichik suchuruna kallpanchakurun. Paypa sutinpim, hinaspa confianza chaskisqan confianzawanmi kay runaqa, pasaypaqta sanuyaron kunan hawasqaykichikpi hinapas. Wawqiykuna, ñuqaqa sumaqtam yachani. Qamkunaqa Jesuspim kasqanta mana yachastinmi wañurachirqankichik, autoridad masikichikunapiwan kuska. Chaynapima, Dios komplechergaña opaqmantaraq llapayan willakugninkunapan isqanman hina. Paykunawanmi willacherqa Cristupa manta. Chaynaga, uchaikichik manta wanakuspayat Dios kutirikuychik, chaynapi tukuy uchaykichikta tachinka chipting punchawpi Señor hawkallaypi samarichisunaykichikpaq. Chainatahar Jesucristo Jesucristo kachamuspanmi payjariki ñawpaqmantaraqmi qamkunapaq jesucristo karqa. Jesucristuqa hanaq pachapiraqmi qipamunqa, tukuy imakunatapas ñawpaqpi hina Dios allichanan tiempukama. Kaytaqa nirqañam, ñawpaq timpupi sapaqchasqan willakuqninkunawan. mi Moisespas nerja kainata. Señor Dios ninchikmi kastanchikmanta ñuqata hina, rikurichi kichik huk willakuqta. Chaynaqa kasukichikia, chay willakuqpa haikichikta. Pipas mana Dios merunan kunamanta pasaypaqta chinkachinja. Nispa. dios manta Diosmanta manta Samuelmanta qallaykuspam nimperi marjako, kay kunapi iman kichik dios kankichik Diosmanta kunapa kastanmi. Hamkunapahmi, Dios contrató adorar ñawpaj abuelon chikunawan. Abraham tamnerja. Kaypachapi llapayan ayyukunam, mirainikiraiko bendesis jakanja. nispa. Cervegninta Dios kawsarichimuspanmi, untataja hamkunaman kachamorja, bendecisunaykichikpaj. Chainapi sapakama huchaykichikmanta wanakunaykichikpaj.